Hamdi i takon Allahut, salavatet mbi Muhamedin Sallallahu alejhi ve sellem dhe shokët e tij dhe ata që e pasojnë me të mirë deri në ditën e Kiametit. Ne përmendëm domethënien dhe definicionin e çështjes më të shëmtuar në sipërfaqe të tokës dhe më të keqe që Allahu subhanahu wa taala e urren ka, nuk e pëlqen nuk e don e as që ka ekzistuar ndonjë sheriat prej sheriateve të Allahut E të përmendë dikun e lejume. Çështje të tjera në dunja prej harameve ka mundësi ndonjë sheriat me i leju. Mirëpo janë disa prej sendeve që sheriati s'i lejon kurrnjëherë. E asnjë sheriat i ndonjë pejgamberit Allahut nuk e ka leju. Madje Allahu subhanahu wa taala i ka sjell pejgamberët për çështjen e luftimit të shirkut. Andaj nuk ka kompromis me shirkun. Prandaj nuk ka kompromis me shirkun. Prandaj prej asaj që kanë thënë dijetarët islam, Allahu i mëshiroftë, kanë thënë se puna e shirkut është mesele të cilën Allahu nuk e fal. Është çështje të cilën Allahu nuk e fal, nëse njeriu nuk pendohet para se me vdek. Prandaj po vdiq njeriu me shirk, çështjet të cilat Allahu i ka zbrit në librin e vet. Sheriatin e vet që e ka sjellë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çështjet e fesë nuk janë sipas logjikës së emocioneve. Nuk janë sipas logjikës së emocioneve. Ajo që na e përmendim sot dhe e quajmë media, mediat e dunjas, apo jeta e njerëzve sot është e bazume në në logjikën e emocioneve. I djegshëm djeg më shumë se zjarmi i dunjas gjashtëdhjetë e nëntë herë më shumë djeg më i keq pranoni vllazni me mbet njeriu vet në këtë formë këmbëkryq në xhehenem hiç mos me u dënue në dunja me t'thon me ndejt në burg një vjet dy vjet tre vjet qështu i lidh a e lehtë a e rën e rën është kjo Allahu xhelal përgjithmon i çon në xhehenem ato njerëz që i bëjn kët shirk Allahut subhanahu wa taala prandaj kët mesele se për sa i përket kësaj mesele meseles së shirkut besimtari duhet me kon shumë sixhel Ka prej muslimanëve për fat të keq të cilët i mashtron shejtani dhe ata e përvetësojnë Islamin. E përvetësojnë Islamin domethënë e bëjnë pronë të vetën Islamin. Islami është kushti kryesor për me hi në xhennet. Wallahi na alhamdulillah na musliman. Allahu na ka udhëzu. E na tu fol për tauhid. Mirpo këto nuk janë garanci për neve. madje edhe me kajt, me u lotue, madje me ba shumë punë të mdhaja, madje me shku në xhihad fi sebilillah, madje edhe pasurinë me dhon, madje çdo gja që posedon me i dhon krejt, nëse pas asaj i bën shirk Allahut çka bëhet? Mas asaj nëse i bën shirk Allahut dhe vdes në çat gjendje shkon në xhehenem përgjithmonë. Ta kemi në men edhe një, edhe një gjo, se me cilësu dikam prej njerëzve qafir, edhe musliman kjo është një kaptin tjetër. Ne jem tu folë për ata në ditën e gjykimit, çka më konë meselja e njerëzve? Se dalon në dunjane, kujt i thomë qafir e kush është musliman, edhe ai person çka më konë në realitet në ditën e gjykimit. Ubej bin Seluli, kryetari i munafikave në Medine, ja ka falë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam xhenazën. Ku e ka venin Ubej bin Seluli? shpallje dhe informata, fakte, të jo mjaftueshme në aspektin administrativ të gjykatës në Islam. S'ka pas dy dëshmitarë të besueshëm, një fëmijë, një grua me një fëmijë, një sahabi me një fëmijë, s'ka pas dy dëshmitarë të besueshëm me dëshmu për shirkun e tij dhe kufriatet dhe luftën që ka bë ndaj Islamit dhe shpionazhin që ka bë kundra muslimanëve. Ama kjo është një kapitull tjetër. Ne jemi duke folë këtu Për atë person i cili i thot vetes musliman dhe i bën shirk Allahut, wallahi në ditën e gjykimit. Kjo është mesazh për ato njerëz në ditën e gjykimit. Allahu subhanahu wa taala nuk bën hatër te muslimani që ka lind prej nanës dhe babës musliman, a ai tjetri jahudia, e krishteri, e zarputisti e kështu me radh, ai s'ka arsye. Ngase Allahu subhanahu wa taala me drejtësinë e vet është absolute. Allahu xhele xhelaluhu me drejtësinë e vet është absolut i drejtë. Prandaj duhet mi pas qartë këto këto mesele. Mesele tjetër që është përmend në librat e besimit dhe prej çështjeve më të rëndësishme të fesë është njohja e muslimanëve me kuptimin e miqësimit dhe armiqësimit. Wa wujubi idhari din dhe çështja e shfaqjes së fesë. Çfarë obligimi është? Wa udhril mustad'afin. Dhe çfarë arsyeje kanë njerëzit e dobët? Patjetër, në Islam duhet t'i klasifikojmë njerëzit. Në Islam, prej bazave tona të besimit, është miqësimi dhe armiqësimi. Kjo hallkë e cila është dobësu te muslimantë, e vallahi atë ditë kur do të forcohen muslimantë në hallkën e besi, në hallkën e miqësimit dhe armiqësimit, vallahi atë ditë muslimantë kanë me njoftë njëri tjetrin. Vallahi atë ditë muslimantë kanë me shku me i shpëtu vëllezërit e vet muslimanë, sikur që ndodh tash në botën arabe, sikur që ndodh tash në Irak, ku i shohim vëllezër muslimanë të cilët shkojnë, Nuk duhet me kanë fjalë e zbukurimit. Nuk duhet me kanë fjalë vetëm e tapetave, po duhet me kanë fjalë e cila është në zemër këtu. Wallahi sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë fitu xhennetin, janë garantu me xhennet që në dunja tu kanë, duke e zbatu këtë shaira, këtë simbol të madh të Islamit, me dasht për Allah, me urrejt për Allah. Këtë e ka pas Ebu Bekri, këtë e ka pas Omeri, këtë e ka pas Hemza, këtë e ka pas Mus'abi, këtë e ka pas Sa'di, këtë e ka pas Seid bin Zejdi, këtë e kanë pas gjithë sahabët e Pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem, kanë garu me të madhe, kush don për Allah dhe kush urren për Allah ma shumë. Andaj armiqt kur kanë çu shpijuna, mi pa sahabët se çfarë njerëzi janë, kur janë kthye, janë kthye me moral të zymtë, të dobët. Kanë pësu disfat, ditën kur i kanë çu lajmet shpiunat te kryetarët e vet, te komandantët e vet, atë ditë kanë pësu disfat në zemrat e veta duke e pa se çfarë respekti të madh paska pa, paskan pas sahabët për Pejgamberin sa selem, çfarë respekti të madh paskan pas për Allah dhe çfarë urrejtje të madhe paskan pas për Allah. Po ja prekën me mjekrën pejgamberit sa. S'guxojnë me afru e babai i Ebu Xhendelit, Suhejli, Ibn Amri, nuk guxojnë me afru dorën, kur afroj dorën të me ja prek mjekrën pejgamberit sa sa i mshun me me shpat, i mshun me pjesën kundër të majës, Me dorëzën i mshun me ia hek dorën. Thanë vallahi, ato ishin njerëzë që nuk kena pa, i kena pa na Heraklin, i kena pa na Mukaukisin, i kena pa na udhëheqësit, i kena pa mbretërit, i kena pa ushtarët e mbretërve, ama s'kena pa na njerëzë që e respektojnë qatë formë, s'kena pa njerëzë me kësi lloj miqësie. Andaj sahabët e Pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem këtë punën e miqësimit dhe armiqësimit, ata këtë punën e dashurisë dhe urrejtjes për Allah në vepër më shumë e kanë treguar. Atë moment kur të bëhen musliman kështu, atë moment kur bëhemi na prej muslimanëve të tillë, atëherë ka me na pa Allahu në zemrat tona neve se a kem ndonjë lloj hatri apo jo. Tash me fjalë mujna me fol sa dushna. Me po kur të na sprovon, të na sprovon Allahu xhel-le ue ala mos sot asnjëri prej neve. S'ka lidhje me Kur'an, i vjeta 2, 3, 4, 10, 15, 20. Të na sprovon gjithë Allahu subhanahu wa taala, atë shfaqet besimi ndaj Allahut ton, i si ne ka fal. Andaj këto njerëz në dunjë paskan pas garancë për xhennet kur E kanë tregue a mikun dhe armikun mos bëjna muhabet këto me punue me shkiet mos bëjna atë muhabet andaj kur hatibi paska shpionue sahabët menjëherë e kanë dit hukmin çfar hukmi është ka thënë dani ja rasullah ja lem ja rasullah ia hjek kryet ti unë u sos ky muhabet madje ai nuk ka thënë diçka të madhe ai ka thënë vjen Muhamedi me ushtrinë e vet edhe ju s'keni mundësi me i mujt ato kur njëherë s'e mujni çka është kurgjo s'ka thënë andaj kjo është mesele shumë Procedurë të cilën masonët dhe tjerë mundohen me realizu me të madhe mu pajtu njeri me me diçka e cila nuk është për besimin e vet. Si fillon kjo? Kjo nuk fillon mrena natës. Kjo nuk fillon mrena natës. Kjo është me vite. Me sy. Për shembull, ishte televizioni është bërë mu kontrollu prej tjerëve. Ti s'ke mundësi me kontrollu televizionin. Ata e kontrollojnë Allahu xhelala i jep udhëzimin njerit sipas asaj se sa ai e dojka Allahun dhe sa e urrejka shejtanin. Sa e don partinë e Allahut, sa e don palën e Allahut, sa sa e urrejn palën e shejtanit. Madje ajo pala e shejtanit nuk domethënë se çdo herë njerëzit i fut në atë llojin e vet më të keq se herë. Po gjithë ata njerëzit që bëjnë pjesë në palën e shejtanit, në fillim e kanë dashur dunjan, në fillim kanë pas problem me imanin e vet.